սերը հակաթույնն է ամեն ճարիքի եւ ճարիքների ճարիքի պատերազմի, ասում է բանաստեղծուհի Սոնա Վանը, ով նաեւ ասում է. Ես որպես մայր ատում եմ պատերազմը։ Բարեկամներ օրվա եթերաժամին որպես բացվող ծրարներ կհնչեն տողեր Սոնավանի Ես ատում եմ պատերազմը շարքից։ Իսկ այն կներկայացնի ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանը։ 2016 թվականի ապրիլյան քարորյայից շատ չանցած Սոնավանն Արցախում էր։ Պատերազմից հետո նա եկել էր զորակցելու իր հայրենակիցներին, այցելելու զորամասեր, հանդիպելու զորական ու զինվորական ուժին։ Նրա այցն Արցախ նաև նյութական ուժանդակության առաքելությամբ առանձնացավ։ Իհարկե, շփվեց գրասերների ու լրագրողների հետ։ Նրա զրույցները գրականության, քաղաքականության, պատերազմի շուրջ էին, բայց ամենից առաջ նա մայր էր եւ խոսում էր որպես մայր։ Մայր, որի խոհերն ապրումները բանաստեղծանում են, գեղարվեստական ձև ու կերպարանք ստանում։ Գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Այլի Տադոլուխանյանն ասում է. Սոնավանը բանաստեղծության մեջ դնում է իր էությունը, իր եսը, իր զգացումը, սակայն այնուհետև դուրս է գալիս այդ կեղևից, կախարդական մի ուժով մտնում մարդ հեակի ներաշխարը, ներսից զննում է նրան, մտահոգ է նրանով, Նա Սոնավանը որպես մայր, ինչպես բոլոր մայրերը, զգում է հոգով, սրտով, բայց որպես հոգեբան ու որպես բանաստեղծ բուժում ու պայքարում է բարով։ Եվ այն կարծիքին է, որ երկրի վիճակն անցալ կարող են որոշել բանաստեղծի վիճակով ու ստեղծագործություններով։ Ստեփանակերտում մենք նույնպես հանդիպեցինք բանաստեղծուհուն։ Հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված, որն այժմ առաջարկում ենք ձերուն կնդրությանը, երկրի ու բանաստեղծի վիճակի համարժեքությունն է ցուցանում։ Իդեպ, ձայնագրությունը ներկայացվում է առաջին անգամ։ երկրի վիճակը ընդհանուր մտնոլորտը բնորոշելու համար կարելի է որպես ինդիկատոր, որպես լակմուս օգտագործել գրողին, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ գրողը համընդհանուր ցավի գրողն է, համընդհանուր մտահոգության գրողն է, ժողովրդի չնշանակված լիդերն է, այսինքն այն առաջնորդը, որին աթորչի վերապահված, բայց այնուամենայնիվ ժողովուրդը հետևում է նրան, որովհետև հավատում է նրա գաղափարին, հավատում է նրա խոսքի ուժին եւ ամենակարևորը հավատում է նրա անշահախնդիր մտադրությանը՝ ի տարբերություն քաղաքական գործ ներկայացուցիչների, որոնք քաղաքական շահ են հետապնդում, գրողը երբեք շահ չի հետապնդում։ Գրողի շահը իր ժողովրդի բարվոք վիճակներ եւ եթե գրողը այդ հասարակության մեջ իրեն լավ չի զգում, նշանակում է հիվանդ է հասարակությունը։ Ազատության առումով գրողի համար ազատությունը ներքին վիճակ է, բոլորովին կապ չունի արտաքին աշխարհի ստրուկտուրայի հետ եւ հայրենիքում եւս գրողի վիճակը այսօր տեսնելիս կարելի է ենթադրել, որ անառողջ վիճակ է տիրում։ Եվ կա մի բան, որ գրականության համար շատ կարեւոր է բնականությունը, ես ուզում եմ ողջունել Արցախի ժողովրդին, այն առումով, որ ես ինքս նաև հոկեբան եմ մասնագիտությամբ, բացի բժիշկ լինելուց ես մագիստրոսի կոչում ունեմ հոկեբանության եւ հատկապես հոկեվոր հոկեբանության բնագավառում ամերիկյան համալսարանում եմ սովորել եւ մի թեթեւ ավելի հեշտորեն եմ ճանաչում հասարակությունը եւ անհատին, քան երևի կպահանջվի սովորական հայացքի դեպքում։ Ես մի քանի օրերի ընթացքում առիթ ունեցա շփվելու Արցախի կերպարի հետ, Արցախաբնակ մարդու այս երկրում ապրող մարդու կերպարի կերպարի հետ եւ նկատեցի մի բան, որ ինձ համար շատ սիրելի էր որպես գրող, դա բնականությունն էր։ Հայրենիքում ցավոք սրտի մարդը մի տեսակ բնականությունից դուրս եկած վիճակում է գտնվում, ավելի ցուցադրական, ավելի ինչ որտեղ դարձած մեկ ուրիշի կյանքով ապրողի իրավիճակում։ Իսկ այստեղ ես զգում եմ, որ ավելի բնական է մարդու վիճակը։ Նրա շարժումը ավելի քնարական է հենց այդ պատճառով, որ ինքն իրեն է ուղեկցում։ Չի հետևում, չի փորձում ձևանալ։ Եվ այսպիսի իր հասարակության մեջ այսպիսի մտնոլորտում ստեղծագործությունը շատ ավելի լավը կարող է լինել, որովհետև անբնականությունը հակասուցված է գրականության համար։ Բանաստեղծուհին ասում է, որ մեր կռիվն ազնիվ է, աստվածային է, բայց մենք մարտնչում ենք մեկ այլ մարդկային խմբի հետ, որի համար կռվելը դարձել է աշխատանք։ Նրանք հարցակվում են զոմբիների պես, նրանք չգիտեն ինչի համար են կռվում, նրանք իրենց մեջ չեն կրում հոգևոր արժեք, հայրենիքի համար կռվելու պատրաստակամություն, այսինքն կռվում են բնազդով, վայրենությամբ։ Մենք տեսնում ենք ցեղասպանության շարունակությունը, ինչ է նշանակում կրվել զենքով, բայց գլխատել զինվորին։ Ցավով հարցնում է բանաստեղծուհին, եւ կա մեկը, որ կարող է պատասխան ունենալ հարցի համար։ Պատասխան կարող են տալ մայրերը, աշխարի բոլոր մայրերը, ոչ միայն զոհվող զինվորի, այլ նաև պատերազմ աշխատանք դարձրած զոմբիների մայրերը։ Ես որպես մայր, որպես բանաստեղծ պիտի փորձեմ աշխարի վրա ազդել, որ վերջ դրվեմ պատերազմներին, ասում է Սոնավանը։ Ես որպես մայր ատում եմ պատերազմը, բոլոր մայրերն են ատում պատերազմը, կինն ընդեմ պատերազմի։ Սա է իմ գրքերի լեյտմոտիվը։ Կինը կարող է փոխել պատերազմների հավերժական ընթացքը եւ աշխարի մայրերը պիտի պայքարեն դրա դեմ։ Բարեկամներ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում բացվող ծրարներ հաղորդաշարն է եւ ձեզ առաջարկվող բանաստեղծությունները Սոնավանի Եսատում եմ պատերազմը շարքից են ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Ինձ միայն մորս լացը իդ կպահեր պատերազմից ասաց ոտքը կորցրած մի զինվոր։ Երբ արտնացա, զինադադար էր արդեն, բայց դա էական չէ, քանզի երազումս նա կանգնած էր հպարտ, նոր ոտքերի վրա փայտե, դռների միջև ու նայում էր ինձ, անզիչում ինչպես մահը, ներս եկ, ես վաղոց էի, սպասում քեզ։ Երազս օրթոպեդի երաս, լծված հենակներով ու պրոտեզներով։ Ինձ միայն մորս լաց ետ կպահեր պատերազմ գնալուց հաջորդ անգամ, ասաց զինվորը, որ կորցրել էր ոտքերը անցյալ գիշեր։ Ես ատում եմ պատերազմը, չչացի ես։ Ես ատում եմ պատերազմը եւ ամեն բան, որ կապված է անվան հետ պատերազմի։ Ես ատում եմ օթը պատերազմի, ես ատում եմ հոտը պատերազմի, ես ատում եմ հողը պատերազմի, ես ատում եմ ջուրը պատերազմի, ես ատում եմ համը պատերազմի, ես ատում եմ ձայնը պատերազմի, սա է իմ անտաղանդ երգը նոր, որ կրկնում եմ առավոտից, ինչպես մանտրա մինչև քուն մտնելս անկողնու մեջ։ Առավոտը բացվում է ճչոցով։ Հանց Արնոտ վերք։ Հազար մարդ է զոհվել հողագնդի վրա։ 3 Առավոտը դեռ չբացված, որոնցից 100-ը Արցախում, որը չի երևում քարտեզի վրա, Անցել է ձիերի ժամանակը, հազար լծկան պետք չէ այլևս, հազար շեփոր պետք չէ առավոտյան, ոչ էլ հազար փիղ զրահապատ։ Փոխարենը հազար լացկան մայր է պետք մոլորակին, որ վերջանա պատերազմը երկրի վրա։ Իսկ ինչ այդ կրկնելու, կրկնելու եմ ու ոչ ոք թող չփորձի ընդհատել ինձ։ Ոտքերս սալապատիկ ինչպես մայրյոկ, կրկնելու եմ անհոգնում, աչքերս փակ։ Ես ատում եմ, հոտը պատերազմի։ Ես ատում եմ հոտը պատերազմի։ Ես ատում եմ հողը պատերազմի։ Ես ատում եմ ջուրը պատերազմի, ես ատում եմ համը պատերազմի, ես ատում եմ ձայնը պատերազմի։ Հետգրություն։ Հայրս ճիշտ էր, Ձիերը կարող են ծիծաղել, եթե հաջողվի մի օր ջնջել պատերազմը նրանց հիշողության միջից։ Շախմատ Խաղում են ֆիզիկոս հայրս եւ ձերքը պատերազմում կորցրած քերիս։ Եթե սկսվել է պատերազմը, ուրեմն այն պետք է եղել ինչ որ մեկին, Պատերազմը հաշվարկ է, ասաց հայրս քերուս զինվորը թեք պարկեցնելով։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Մտածում եմ, ինչև չմաքրեմ մոլորակը, վերջին արյան հետքից պատերազմի մորս պես, որ տնից դուրս չեր գա, ինչև չհավաքեր վերջին փոշին։ Կամ ինչու համաձայնեմ, ասեք ապրել մի բանի մեջ, որ սպանում է։ Պատերազմը միջավայր է։ Ագար-ագար, որի վրա աճում է որփությունը։ Ոչ մի տեղ չեմ գնա, վերջ։ Մինչև չմոռանա վերջին մարդը պատերազմ բառը հավերժորեն, ինչպես ենոքը սուրբ գրքի մեջ։ Ես ուզում եմ ապրել դրախտում, առանց նախապես մահանալու հետգրություն։ Ես կպարկեմ ու թող իմ վրայով անցնի վերջին տանկը, ասում էր տատս ամեն անգամ, քերուս շապիկի դատարկ թևքը հավասար վեր ծալելով երեք անգամ։ Ամերիկյան հերոստա ռեպորտաժ Փակում եմ աչքերս ու սկսվում է պատերազմի թատրոնը։ Մարդուց էլ հին։ Նույն սցենարն է միշտ։ Զինվորը քայլում է դեպի մահը, հանուն միևնույն հեքիաթի, որ վաղը լինելու է ավելի լավ։ Մինչդեռ իրականությունը սա է։ Օրը մեկ զինվոր է մահանում ժամը 1 վետերան կրակում է ինքը իր բերանի մեջ եւ սա կազմում է տարին 8000 մարդ։ Ասում է հաղորդողը ռեպորտաժում։ Հայլապես ես թույլ եմ մաթեմից եւ անգրագետ լրիվ պատերազմի հարցում եւ այն չեմ անցալում ընդհանրապես։ Հետ գրություն երբ մի ռումբ է պայթում որևէ տեղ, ես փակում եմ ականջներս։ Այ այսպես։ Պինդ։ Պատերազմը զզվելի երաժշտություն։ Դու ես մեղավորը սերի։ Տխրությանս պատճառը պատերազմն է որ այրեց ջութակները բոլոր հալեցրեց մեկ-մեկ կրակի մեջ Փողային գործիքները մոլորակի սապարս չէ։ Մենք հիմա շարժվում ենք մեր մրսող սրտերի հիշողությամբ, մրոտած մեր հիմար դեմքերը կսմսելով միմյանց ուսերին անջատիր պատերազմը ինչպես խելագարի երաժշտություն, որի տակ չափահաս տղամարդիկ շեշտակի բարձրացնում են անամոտ կաշվեպատ ոտքերը միանգամից կաբարեի կանանց չկմեղությամբ, աչ ձախ, աչ ձախ, աչ ձախ։ Ինչ լավ է, որ ես ծնվել եմ կին։ Սա ինձ միշտ թվացել է ծիծաղելի եւ ոչ ոք չէր կարող համոզել ինձ ենթարկվել հրամանի հանց խեղկատակ կամ սպանել անծանոթ ինչ որ մեկին, ամոթ է։ Անջատիր պատերազմը, այդ անկիրտ ռիթմերը ժանագին, ու եկ պատտվենք առաջվա պես սեփական սրտերի զարկերի տակ։ Շտրաուս միացրու կամ բիզե։ Զզվում եմ, անջատիր պատերազմը։ Հետ գրություն։ Ատում եմ պատերազմը, որ հորս մանկության հերոսին իմ դարձնում է խաղալիքը մեկ ուրիշի։ Շատ լուրջ երաս։ Պատերազմները կդաթարեն, հայրս ասում էր, եթե կինը դաթարի հերոս կոչել մարդասպանին։ Չեք ուզում պատերազմ, կանայք։ Մի նայեք զինվորին հիացումով եւ կտեսնեք, թե ինչպես նա վայր կդնի իր փայլուն զենքը միանգամից ուշադրություն հայցող մանկան նման։ Փակում եմ աչքերս ու տղաները կռվում են ջրի հրացաններով ու քիչ անց ծփում է ոսկե արտը ճաքած ավազներում անապատի, սուսերով պարն է այնուհետ ու բախվում են տղաները մորեխներին կամ դուրս քշում նրանց մեկ առ մեկ հսկա հովհարներով հազարագույն, ահա եւ հերոսն իմ մուշեղը Ամենաշատ մորեխներով տոպրակի մեջ իմ սիրտը քոնն է հերոսիմ տապալիր ինձ ու եկ լկստվենք մինչև լուսաբաց քո ձեռքով փրկված հասկերի մեջ հետգրություն։ Ես այսպիսի հազար սցենար ունեմ պատերազմի մահվան համար։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա մարտի 31-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք